Pirmoji Samuelio knyga, dešimtas skyrius. Samuelis išlėjo indą aliejaus Saulių ant galvos, pabučiavo jį ir tarė, viešpats patepė tave savo paveldėjimo vadu. Šiandien išsiskyręs su manimi sutiksi du vyrus prie Rachelės kapo, Benjamino žemių pasienyje, Celcache kurie tau sakys. Aslės, kurių išėjai ieškoti, jau atsirado. Tavo tėvas, pamiršęs aslės, rūpinasi, kas su jumis atsitiko. Eidamas toliau, prieisi taboro ažolą. Ten tave sutiks trys vyrai, einantis pas dievą į betelį. Vienas neš tris ožiukus, antras tris duonos kepalus o trečias – vyno odinę. Jie tave pasveikins ir duos tau du duonos kepalus, kuriuos paimsi iš jų rankos. Po to prieisi Dievo kalvą, kur yra Filistinų įgulos stovykla. Įeidamas į miestą, sutiksi būri pranašų, ateinančių nuo aukštumos su arfomis, būgnais, vamsdeliais ir psalteriais ir jie pranašaus. Ant tavęs nužengs viešpaties dvasia, tu pranašausi kartu su jais ir tapsi kitų žmogumi. Kai visi tie ženklai įvyks tau, elkis pagal aplinkybės, nes Dievas su tavimi. Nueik pirmą manęs į Gilgalą. Aš atėjęs aukosiu deginamasias ir padėkos aukas, lauk manęs septynias dienas, iki aš ateisiu ir nurodysiu, ką turi daryti. Sauliui pasisukus eiti nuo Samuelio, Dievas davė jam kitą širdį ir visi tie ženklai įvyko tą pačią dieną. Jam atėjus prie kalvos, ji pasitiko pranašų būrys. Ir Dievo dvasia nužengė ant jo ir jis pranašavo kartu su jais žmonės, kurie Saulį pažinojo anksčiau, matydami jį su pranašais pranašaujant, kalbėjosi, kas atsitiko kišo sūnui. Ar ir Saulius tarp pranašų? Vienas iš ten buvusiųjų atsakė, o kas kitų tėvas? Todėl tai tapo priežodžiu. Ar ir Saulius tarp pranašų? Baigęs pranašauti, Jis atėjo į aukštumą. Jo dėdė klausė, kur buvote? Jis atsakė, asilių ieškojome. Kai jų niekur neradome, nuėjome pas Samuelį. Sauliaus dėdė vėl klausė, prašau, pasakyk, ką jums Samuelis sakė. Saulius atsakė, jis mums pasakė, kad asilės atsirado, bet ką Samuelis jam sakė apie karalystę, Saulius jam nepasakė. Samuelis sušaukė tautą į Micpą pas viešpatį. Ir jis kalbėjo izraelitams. Taip sako viešpats, Izraelio dievas. Aš išvedžiau Izraelį iš Egipto ir išgelbėjau iš egiptiečių ir iš visų karalysčių, kurios jūs spaudė rankos. Bet jūs šiandien atmetėte Dievą, kuris jūs išgelbėjo iš visų jūsų nelaimių, sakydami, paskirk mums karalių. Dabar ateikite į viešpaties akivaizdą giminėmis ir šeimomis. Kai Samuelis pašaukė prieiti kiekvieną Izraelio giminę buvo išrinkta Benjamino giminė. Kai Samuelis pašaukė Benjamino giminę šeimomis, buvo išrinkta Matrio šeima ir iš jos buvo išrinktas Kišo sūnus Saulius. Jie ieškojo jo, bet negalėjo surasti. Todėl jie klausė viešpaties, ar jis čia dar ateis. Viešpats atsakė, Jis pasislėpęs tarp mantos. Nubėgę vyrai atvedė jį. Kai jis atsistojo tarp žmonių, buvo visa galva aukštesnis už kitus. Tada Samuelis tarė susirinkusiems, ar matote tą, kurį viešpats išsirinko? Nėra jam lygaus visoje tautoje. Tada žmonės pradėjo šaukti, te tai gyvuoja karalius. Tada Samuelis išdėstė tautai karalystės nuostatus, juos surašė į knygą ir padėjo priešais viešpatį. Po to Samuelis leido tautai grįžti į savo namus. Taip pat ir Saulius grįžo namo į Gibėją. Su juo nuėjo ir vyrai, kurių širdis palėtė Dievas. O Belialo vaikai sakė, kaip šitas žmogus mus išgelbės. Jie paniekino jį ir netnešė jam dovanų. Bet Saulius išliko ramus.